SNCF eta RFF elkartuz holding handi bat egin nahi dutela hiru azpi enpresa sortuz salatzen du SNCFko CGT sindikatuak. Ekonomiak egiteko beharra argudiatzen du frantses gobernuak, baina horren gibelean zerbitzu publikoaren privatizazioa dela salatzen du sindikatuak. Konkretuki, trenbide sarearen erreforma onartzen bada, lanpostua initz galduko direla esplikatu digute, endaiako geltokian txartelak erosteko gunen idekitzeten oreak murriztuko dira adibidez, Julian de Lyon, Un projet par sur la gare d'Andaï de fermeture, des horaires d'ouverture de 9h à 17h. On fait fuir en gros les usagers, on fait fuir les citoyens, on ne veut plus du citoyen au guichet, on ne veut plus donner cette information et vendre ce billet en direct. Fermer la boutique, supprimer les emplois, supprimer cette information aux citoyens, cette information à l'usager et d'avoir un dialogue avec de l'humain en direct. Lui, il veut privilégier Internet avec euh, l'imprimerie. Il ne veut plus d'agents, il ne veut plus de communication directe. direct. Hortaz gain, erreformaren ondotik ez da errana baiona eta garazi arteko treina, egun batez berriz abiatuko denik, azken finean, esentze fazilora joanen dela salatzen du CGT sindikatuak. Sebastian Jolez, SNCF-eko langilea eta CGT-ko ordezkaria. La réforme proposée ne résout en rien euh, le problème du ferroviaire, ne raison en rien les travaux à faire sur les infrastructures, ne raison en rien euh, la globalité du système ferroviaire en fait, ni la dette du ferroviaire. C'est juste la préparation à l'explosion de la SNCF.